Hane gegee, die springkane het alles op hulle koringlande en in hulle tuine opgevreed. Hy het al gestuur om hulle wingerde stikken te slaan en hy het rijp gestuur om hulle vye bome te laat doodgaan. Hy het al in weerlig gestuur om hulle beeste en hulle skape en bokke dood te slaan. God het hulle laat voel hoe kwaad hy is, hy wil hulle baie zwaar laat kry, hy het vir hulle boodskappers gestuur om te sê dat mensen zal sterven. Hij was kwaad, baie kwaad, en hij het dit vir hulle gewys. Hy het nie hulle lewe gespaar nie, hy het hulle laat sterf van pees. Hy het die oudste sien van elke familie van die Egyptenaars laat sterf in Egypte, in die woonplek van die nageslag van gang. Maar hy het sy eie volk weggeleid soos een herder sy skape en bokke weggeleid. Hy het hulle dier die woestijn geleid en hy het hulle gebring waar hulle veilig kan wees en nie bang nie. Maar hulle vijanden het in die sedert verdrink. God het sy volk gebring na sy gewijde land, waar die berg wat hij geneem het om aan hom te behoort. Hy het ander volke uit hulle lande weggejaag, zodat sy eie volk daar kon woon. Hy het hulle lande vir die stamme van Israël gegee en hy het hulle laat woon in daar die volke se woonplek. Maar die hoogste Godse volk het om getoets, hulle was opstandig teen hom, hulle het nie gedoen wat hij vir hulle gesê het nie. Hulle het weggegaan van hom, hulle was ontrouw soos hulle voorvaders. Hulle was soos een boog wat skeef was en nie reg kon skiet nie. Hulle het God kwaad gemaakt, want hulle het offerplekke gebouw, hulle het om baie kwaad gemaakt, want hulle het beelde aanbid. God het geweet wat hulle doen en hy het baie kwaad geword, hy het die Israëlieten heeltemal gelos. Hy het die tempel in Silo gelos, die plek waar hy tussen mense gewoon het. Hy het nie gekeerd toe die vijanden sy verbondskis vat nie, die kis waar hy, die sterk koning, aan sy mense verskyn het. Hy het sy volk laat sterf in oorlog, hy was kwaad vir die mense van sy eie land. Hulle jong manne het verbrand, en daar was niemand met wie hulle jong meisies kon trou nie. Hulle priesters het in die oorlog gesterf, en daar was niet tijd voor die wederwees om te rou nie. Maar toe het die Heere wakker geword soos iemand wakker wordt nadat hij geslaap het, soos iemand wat weer reg wordt nadat hij te veel wijn gedrink het. Hij het sy vijande hard geslaan, hy het hulle vir altyd verneder. Hy het die tempel gelos wat bij die Joosef stam was, hij het niet weer die Ephraim stam gekies nie. Hy het die Jeda stam gekies, die Sionsberg waarvoor hij lief geword het. Hy het sy tempel doorgebouw, dit was hoog en vast soos die hemel in die aarde wat hij voor altijd vast laat staan. Hij het sy dienaar David gekies en om weggeneem van die skaapkrale, Hij het om van die lammer oe weggeneem om die herder te wees van zijn volk, die nageslag van Jacob, Israël. David het goed regeer oor hulle, hy was een wijze koning.